أن ينفصل المني عن شهوة ويخرج لا عن شهوة وأنه يوجب الغسل في قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف لا يوجب فالمعتبر عندهما الانفصال عن شهوة وعنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة وفائدته تظهر في موضعين أحدهما إذا احتلم الرجل فانتبه وقبض على عورته حتى سكنت شهوته ثم خرج المني بلا شهوة والثاني إذا جمع فاغتسل قبل أن يبول ثم خرج منه بقية المني وجه قول أبي يوسف أن, أن جانب الانفصال يوجب الغسل وجانب الخروج ينفيه فلا يجب مع الشك ولهما أنه إذا احتمل الوجوب والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطا usulni vojib qiladigan holatlar haqida dars bo'layotgan edi o'shalardan hamma ulamolar ittifoq qilgan mana shu holatlarda g'usul vojib bo'ladi degan holatlarni aytildi va ayrim ulamolar g'usul vojib bo'ladi ayrimlari vacib bu meydi deb o'rtalarida ixtilof bo'lgan masalalarga yetib kelgan edik ana o'shanday masalalardan biri mani e, shahvat bilan ajralsayu ammo tashqariga chiqishda shahvat bilan chiqmasa mana shu abu hanifa muhammad nazdida usul vojib qiladi abu yusuf nazdida usul vojib qilmaydi balki bu bir baul kabi tahorat sinadi xolos bu ish bilan deydi abu yusuf abu hanifa bilan muhammad g'usul vojib der ekan u kishi ikkovlarini nazdida e'tibor nimaga qaratiladi o'sha ajralishdagi shahvatga qaratilyapti ya'ni o'zini o'rnidan insonni o'sha vujudidagi e, o'rnidan e, mani ajralar ekan o'shanda rohat bilan ajralsa tashqariga chiqishda rohat bilan chiqmasa ham g'usl vojib bo'laveradi deydilar abu yusuf bo'lsa bu kishini e'tiborlari e, o'sha ajrashlikda ham tashqariga otilib chiqishlikda ham o'sha shahvat rohat bilan chiqsa shunda g'usl vojib bo'ladi deydi buni e, foydasi bu masalani e, biz shunday tushunsak bo'ladi ikkita o'rinda mana shu ixtilofdagi foyda ko'rinadi ya'ni abu hanifa va muhammad bir taraf abu yusuf bir taraf bo'lib shu masaladagi talashgan tortishganlarini shu ikki masalada ko'rish mumkinki bittasi bir kishi eh, ehtilom bo'ldi ya'ni uyqusida shunaqa bir shahvoniy holatni ko'rib uyqusida bir jinsiy aloqa holatini ko'rib, shunday holatda uyg'onib ketdi endi agar mani keladigan bo'lsa, g'usul vojib bo'lib qoladi degan xavf bilan avratini mahkam ushlab, hatto u odamni e, shahvati tinchib, sokin bo'lgandan keyin keyin tashqariga haligi ma'ni chiqdi lekin chiqar ekan u haligi shahvat bilan chiqmadi ajrashlikda shahvat bor edi chiqishlikda shahvat shahvat bo'lmadi shunda abu hanifa muhammad shu odam usul qiladi o'sha holatda desa abu yusuf tahorat qilish kifoya deydi usul shart emas vojib emas deydi ikkinchi misol e, birov ayoli bilan qo'shilsa va undan keyin usul qilishdan avval bir e, davul qilmasdan, siymasdan turib usul qilsa, usul qilgandan keyin u odamdan mani kelsa, mana shu odam yana qayta usul qilish vojib deyiladi, chunki mani keldi. Bu Abu Hanifa bilan Muhammad gapi. Abu Yusuf bo'lsa yo'q, o'sha tashqariga chiqishlikda bu rohat bilan chiqqani yo'q, bu demak tahoratni yangilab olsa bo'ladi. demak g'usldan avval bavul qilib olishlikni kerakligi mana shu o'rinda ixtilofli masalaga duch kelib qolmaslik uchun kerak ekan abu yusufni gaplarini sababi shu ekanki o'sha mani insonni erkakni vujudida e, joylashgan joyidan ajrashligini o'zi shahvat bilan ajrar ekan g'uslni vojib qiladi değil abu yusuf lekin chiqayotganda ham shahvat bilan chiqsin degan gap topilmagandan keyin e, bu chiqishligi usulni e, vojib qilmayapti demak e, bir masalada yarmida usul vojib yarmida usul vojib bo'lmagan holat paydo bo'lyaptiki bunaqa shak bo'lgan narsani biz vojib demaymiz usul vojib deb aytilmaydi deb aytadilar abu abu hanifa bilan muhammad bo'lsa mana shu yerda vujubni ehtimoli ham bor vojibligi, vojib emasligi diyem ehtimoli bor. Ya'ni ajralishda shahvat borligidan usul vojib, chiqishligida shahvatsiz chiqqanligidan usul vojib emas. Bunaqa holatda ihtiyaten vojib usul qilish deganimiz avlodir. Chunki poklikka, e, o'sha beshubhalikka mana shu usul qilishlik bilan yetiladi deb ular bu holatda usul vojib bo'ladi deydilar. ومنها, ومنها أنه إذا استيقظ فوجد على فخذه أو على محمد وعند أبي يوسف لا يجب وأجمعوا أنه لو كان منيا أن عليه الغسل لأن الظاهر أنه عن احتلام وأجمعوا أنه إن كان وديا لا غسل عليه لأنه بول غليظ وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني إذا وجد على فرشه منيا فهو على الاختلاف وكان يقيسه على ما ذكرنا من المسألتين وجه قول أبي يوسف أن المذي يوجب الوضوء دون الاغتسال ولهما ما روى إمام الهدى الشيخ أبو, أبو منصور الماتريدي السمرقندي بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى الرجل بعدما ينتبه من نومه بلة ولم يذكر احتلاما اغتسل وإن رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه وهذا نص في الباب ولأن المني قد يرق بمرور الزمان فيصير في صورة المذي وقد يخرج ذائبا لفرط حرارة الرجل أو ضعفه فكان الاحتياط في الإيجاب Yana shunday ixtilofli masalalardan biri, e, bir odam uyg'onganida sonida oyog'ida yoki to'shagida maziy suratidagi bir namlikni ko'rsa, ammo tushida ehtilom bo'lganini eslolmasa, mana shunday odamga ham g'usul vojib bo'ladi Abu Hanifa Muhammadning nazarlarida, Abu Yusufning nazarlarida g'usul vojib bo'lmaydi bu masalada. Mana o'rtada ixtilof bor. E, ularda o'z ittifoqlari borki agar o'sha namlik maziy suratida emas balki mani suratida bo'lsa g'usul vojib ekanligiga ittifoq qilishadi chunki ko'rinib turgan narsa mani kelgan ekan demak ehtilom bo'libdi demak g'usul vojib va yana e, bu ulamolarimiz ittifoq qilishganki agar vadiy bo'lsa unga g'usul vojib emas vadi nima ekanligi ham aytiladi bu o'sha kishi siyganidan keyin keladigan e, siydikdan qo'yroq e, maniydan suyroq bir suyuqlik Davlat g'aliz deb aytibdilar, qo'yroq siydik bu deb aytilyapti o'sha vadi kelsa ham demak g'usul vojib emas bunga ham ulamolarimiz ittifoq qiladi e, ulamolardan faqih abu al-Hindovani aytadiki bu kishi endi yana boshqa masala aytyapti ekan. Birov o'zini o'sha to'shagida demak uyg'onganda bir maniydi topsa, e, ulamolarimiz uchovlari ham mani ko'radigan bo'lsa, usul vojib dedi. Bu kishi maniyni topsa ham ixtiloflik deb e, keltiribdi bu uchovlarga. Ya'ni go'yo mani kelgan bo'lsa ham unda ham Abu Hanifa va Muhammad usul vojib deydi-yu, Abu Yusuf usul vojib demaydi deb bu kishi ma'niga ham ana ikki masalada fikr qilganimizdek, ya'ni mazi kelsa usul vojib bo'lmas edi, mazini ko'rsa. Abu Yusuf vadi vadiyni ko'rsa usul vojib bo'lmas edi. Demak, maniyni ko'rsa ham usul vojib bo'lmaydi. Agar u uyqusida ehtilom bo'lganini eslamasa-yu, badanida maniyni ko'rsa ham g'usl vojib bo'lmaydi deydi, lekin bu gap bu masala olinmaydi. Masala olinadigan masala demak, Abu Hanifa va Muhammadning gaplari. Kishi uyg'onganda badanida yoki to'shagida shu maniyni ko'radimi, maziyni ko'radimi, g'usl vojib bo'ladi. Maniyda albatta hamma ulamolar g'usl vojib bo'ladi deydi. Maziyda Abu Yusuf g'usl vojib emas deydi. Abu Hanifa bilan Muhammad usul vojib deydi, shu gapni olinadi. Abu Yusufning gaplarining sababi shuki, mazi usulni vojib qilmaydi, tahoratni vojib qiladi. Mazi. Abu Hanifa bilan Muhammad ki, ular shu Imom Hudo shayx Abu Mansur Moturudiy Samarqandiy degan olimni Oysha roziyallohu anhodan asbob bilan keltirgan hadislarni keltirib aytadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: bir kishi uyg'onganidan keyin, uyqusidan uyg'ongandan keyin namlikni topsa, ammo tushida ehtilom bo'lganini eslamasa ham g'usl qiladi namlikni ko'rgandan keyin. Namlik deb aytayaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Mani mazi demayaptilar. Namlikmi demak g'usl vojib qilsin, vojib bo'ladi. Ammo tushida ehtilom bo'lsa-yu, ammo uyg'onganda namlikni topmasa, namlik ko'rmasa, unda usul vojib bo'lmaydi unga. Demak, gap o'sha namlik kelishligi bilan usul vojib bo'lar ekan, kelmasa usul vojib bo'lmas ekan. Bu bobdagi nas, ya'ni hujjat shudir. Mana shu hadis sharif hujjatdir. Bundan tashqari o'sha maziyni ko'rsa, nega usul vojib bo'ladi desa, chunki ma'ni zaman o'tishi bilan suyulib maziga o'xshab qolgan bo'lishi mumkin. o'sha o'zi asli chiqqanida mani edikku shunaqa soatlar o'tishi bilan mazgiga o'xshab qolibdi deb ehtiyotdan usul ochib bo'laveradi mazgini ko'rsa ham goho bu mani o'sha kishini harorati o'tkirligidan issiqligi yoki o'sha kishini zaifligi sababli qo'yiq bo'lmay suyuq holda chiqishligi mumkin uni ham mazi deb o'ylash ham mumkin demak ehtiyotdan mani deb usul vojib bo'ladi mani mazi vadi degan uchta narsa o'tyapti shuni ta'rifini aytyaptilar ثم المني خائب أبيض ينكسر منه الذكر وقال الشافعي في كتابه إن له رائحة الطلع والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله والودي رقيق يخرج بعد البول وكذا روي عن عائشة رضي الله عنها أنها فسرت هذه المياه بما ذكرناه mani bu giden e, suyuqlikki o'sha kelishligidan e, erkakdagi uyg'onishlik sinadi. aleyh kitabları da kitoblarida aytayaptilar, de dedi xuddi bir meva gulini gül changini hidi mani manida deydi. Ya'ni mevalar gullab changlanadi-ku. Ana shu changni gulni hidi bo'ladi, g'o'rani hidi deyiladi buni. O'sha xurmoni g'o'rasini hidi deb ham tafsir qilinadi. Ya'ni bu yerda changni hidi degani haqiqatan gullar changlangani kabi ayni o'sha suv bilan inson ham e, o'sha e, homilador bo'ladi. Demak, o'shani hidi bor bunda ham deb shofiy shunaqa bir aniqlik kiritdilar. Har holda mani degani quyuq oq suyuqlik debdilar mazi bu suyuq oqlikka e, urib ketgan ya'ni bir oqqa moyil bo'lgan lekin suyuq ki, bu kishi o'z ahli bilan o'ynashib e, muomala qilib jinsiy aloqadan oldindagi muomala qilgan holatida shunday mazi chiqadi debdilar vadi degani bu bavuldan siydiydan keyin chiqadigan suyuqlikdir demak maniyda g'usul vojib bo'ladi mazi va vadiyda g'usul vojib bo'lmay tahorat vojib bo'ladi ammo uyqudan uyg'ongan odam kiyimida badanida mazi ko'rsa buni avval mani bo'lgan deb turib bunga ham g'usul vojib bo'ladi oysha roziyallohu anha ana o'sha mani mazi vadiyni shunday tafsir qildilar ya'ni e, islom ummatidagi ayollarning eng olimasi bo'lgan janob rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sevikli ayollari onamiz e, shariat hukmi bo'lgani uchun mana bu masalani e, tushuntirib bergan shu ayol kishi bo'ldilar ya'ni bu yerda tortinish boshqa bilan bir odamni tahorati yo g'usli shubhali bo'lib qolmasligi kerak o'shaning uchun mana shunday darajada aniqlik bilan aytildi ولا غسل في الودي والمذي أما الودي فلأنه بقية البول وأما المذي فلما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت فحلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته تحتي فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فحل يمذي يمضي وفيه الوضوء نص على الوضوء وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله كل فحل يمضي aytib o'tganimizdek vadiy va maziyda g'usul vojib emas vadiyda g'usul vojib emas chunki u davlni siydiyni qoldig'idir siydiydan keyin keladi deydi E, maziyda ham g'usul vojib emas bir kishidan maziy kelar ekan u odamga g'usul vojib bo'lmaydi hali mani kelmagan ekan Mazi'yi kelar ekan g'usul vojib emas buni dalili ali roziyallohu anhudan rivoyat bo'lgan hadis aytadilarki men deydilar tahli mazzo edim ya'ni juda ko'p maziy keladi men shunaqa u kishi juda baquvvat kishi bo'lganlar e, sal narsaga shunaqa mazi'yi kelardi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'ray desam qizlari menga ayolim bo'lgani uchun üyelerdim. Miktad ibn asvad roziyallohu şunu buyurdim shuni so'rab bergin menga Bu kişi u kishi rasululloh sallamdan alayhi vasallamdan so'raganda rasululloh aleyhi alayhi vasallam ki, har bir erkakdan mazi keladi va bu mazi kelganda tahorat vojib bo'ladi usul yemez. mana shu dalil bilan mazi kelganda g'usl vojib emas demak payg'ambar alayhissalom tahorat vojib bo'ladi deb aniq qilib aytdilar Usul vojib bo'lmasligini aytga ishora qildilar chunki bunaqa mazi kelishlik ko'p voqea bo'ladiki bunaqa har safar usul vojib desa unda musulmon odamga bir qiyinchilik bo'lishi mumkin shuning uchun har qanday erkakdan mazi keladi mazi kelgandanglar g'usul qilolmaysizlar tahorat qilsanglar o'zi kifoya qiladi deb shu yengillikni berdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam va ammal ahkamul mutaalliqatu bil janabati fama la yubahu lil muhdisi fa fi'luhu min mass mushaf bidun ghilafihi va mass dirahim al zalik لا يباح للجنب من طريق الأولى لأن الجنابة أغلظ الحدثين ولو كانت الصحيفة على الأرض فأراد الجنب أن يكتب القرآن عليها روي عن أبي يوسف أنه لا بأس لأنه ليس بحامل للصحيفة والكتاب توجد حرفا حرفا وهذا ليس بقرآن وقال محمد أحب إلي ألا يكتبه لأن كتابة الحروف تجري مجرى القراءة وروي عن أبي يوسف أنه لا يترك الكافر أن يمس المصحف لأن الكافر نجس فيجب تنزيه المصحف عن مسه وقال محمد لا بأس به إذا اغتسل لأن المانع هو الحدث وقد زال بالغسل وإنما بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في يده ولا يباح للجنب قراءة القرآن هو. Bana yendi. qanday holatda kishi junubga aylanadi degan masalaga javob bo'ldi ikki dars mobaynida buni o'rgandik javoblarini endi junub bo'lganda nima qilish kerak junub bo'lgan odamga junublikka taalluqli hukmlarga navbat kelib aytyaptilarki e, tahoratsiz odam qilishi mumkin bo'lmagan narsalar masalan e, g'ilobsiz qur'onni ushlasa bo'lmaydi betahorat odam yo'q Qur'on yozilgan tangalarda ushlasa bo'lmaydi deb aytdi-ku. Tahoratsiz odamlar qilib bo'lmaydigan ishlar albatta junub odam batarika avlo qilib bo'lmaydi uni. Junub odam ham tahoratsizlik kattasida, chunki junublik bu katta tahoratsizlikdir. Shunday tahoratsiz ketsa, Qur'onni ushlasangiz bo'lmasa, demak junub bo'lsangiz albatta ushlash mumkin emas. Endi agar bir varak yerda tursa birda xon taxtadan tursa-da junub o'shanga Qur'on yozsa, ya'ni junub odam Qur'ondan bir oyatni ko'chirsa. Masalan, yodida bor oyatni birovga o'quvchiga ham ko'chirib berish zarurati bo'lsa-mi? Bu yerda Qur'onda o'shayotgan yo'q-ku, mana shu bir nozik masalaga ham javob aytib o'tilyapti-da. Abu Yusufning nazarlarida junub odam zarurat bo'lsa endi o'sha qo'lidagi qalami bilan yerda turgan varaqqa Qur'onni harflarini yozib, Qur'onni yozadigan bo'lsa, Qur'onni ko'chirib yozadigan bo'lsa, ziyoni yo'q dedilar. Chunki bu holatda u Qur'onni ko'targan yo'q. Hali sahifa yerda turibdi, xon taxtida. Uni ko'tib qo'lida ushlagan yo'q uni. Qo'lida faqat qalam bor. yozish degani bu harfan harfan yoziladi. Alif, lom mim deb e, demak bir harf bir harfdan alohida alohida yozilyapti e, bitta harfni qur'on deyilmaydi qur'on deganda bir oyat tushuniladi bir harfni o'zini yozishligi mumkinku shuning uchun bitta harf keyin yana bitta harfni qo'shib yozar ekan junub odam ham shuni yozsa bo'ladi deydi buni hech kim qilmaydi lekin farazan bo'lsa shu mumkinmi degan savolga javob qilyaptida Muhammad e, shu yozmasligi ma'qul menga dedilar. Ya'ni junub odam ushamasdan e, haligi Qur'on yozilgan sahifaga qo'lini tekkizmasdan qalamni ila ushab hozir yuqorida aytilgan suratda yozmasligi yaxshi. Chunki harflarni yozishligi ham qiroat o'rniga o'tadi. Qiroatda og'zida kishi alhamdulillahi deb har bir harfni chiqarib o'qigandek yozgan ham shu deb o'tadi demak junub odam o'qisa bo'lmasdi yozsa ham bo'lmaydi deyaptilar abu Yusuf'tan yana shunday gap ki kafir dinsiz kimsani qur'onni ushashlikka koyulmaydı. ya'ni qur'onni verilmeydi ruxsat berilmaydi kofirga chunki kofir najasdir demak qur'onni u kofir ushashligidan pok tutish kerak kofirni qo'lini tekizdirish kerak emas bu tushunarli gap shunday deb o'ylaymiz lekin shu yerda e, muhammad aytadilarki agar kofir holida ham u g'usul qilib cho'milgan bo'lsa o'sha kofir qur'on mushasi bo'laveradi kim unga qur'onni beradi farazan bo'lib qolsa bu voqeda ham bo'ladi bunaqa ishlar e, men o'zimda ham bir shunaqa holat bo'lgan bir joyda bir chet elda aeroportda tushib e, qo'limdagi chamadonni ichida Qur'on bor edi, doim o'qib yuradigan kichkina Qur'on. Keyin ochib ko'rsatishga to'g'ri keldi o'sha yerdagi chegarachilar bu Germaniyadagi ish, nemislar. Shu nemisni bitta shunaqa soldati nimasi e, ochadigan chegarachisi, och dedi, ochdim, ustida Qur'on turibdi. tagida boshqa narsalar u qaramoqchi nima bor ekan deb qo'lini olib borayotgan joyida u o'zi qur'on deb so'radi Kur'an desem qur'on desam olib turing dedi ushamadi mana bu masalani o'qigan ekanman ushamadi o'sha keyin olib turdim boshqa narsalarni ko'rib e, bo'ldi ketavering dedi xullas qur'onga qo'lim tekkizmadi uyu shuni bildi shuni ehtimol o'sha musulmonlarni hurmat qiladigan kofir ekani yo boshqa Alloh biladi nima ichida borligini lekin shunaqa holatga biz duch kelsak demak endi o'zimiz olib olishimiz kerak ekanda darrov bu Qur'on deb turib qo'limizga olib olishimiz kerak toki uni qo'li tegmasin mana bu gap haqida ketyapti-da ammo Muhammad e, rahmatulloh yo'q agar u cho'milgan bo'lsa u kofir butun badanini yuvgan bo'lsa unda Qur'onni ushlasa bo'laveradi. Chunki Qur'onni ushlashlikdan nima to'sadi? Tahoratsizlik to'sadi. U usul qilgandan keyin uni tahoratsiz deya olmaymiz. Endi uni e'tiqodidagi najas aytiladi, badanidagi, qo'lidagi najas emas. Kofir najas der ekan, uni qo'li najas emas, e'tiqodi najas, kofirligi najas. Uni qalbida u najas, qo'lida emas. deb imom muhammad demak uni ushashligi gap bu yerda musulmonga aytilyaptida u kofir ushashligi qur'onni ushlamasligi uni ishi endi musulmon odam shunga qo'yib bermasin ushlatmasin shu qur'onni degan masala bo'lyaptida imom abu yusuf ushlatmasin qur'onni kofirga deyapti imom muhammad bo'lsa u kofir cho'milganligi ma'lum bo'lsa qur'onni kofir ushlashiga mo'min musulmon qarab tursa gunohkor bo'lmaydi demoqchilarda shu hazırgi menetgemesal o'xshagan holatlarda. ولا يباح للجنب قراءة القرآن عند عامة العلماء وقال مالك يباح له ذلك وجه قوله آه، إن الجنابة أحد الحدثين فيعتبر بالحدث الآخر وأنه لا يمنع من من القراءة كذا الجنابة ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وما ذكر من الاعتبار فاسد لأن أحد الحدثين حل الفم ولم يحل الآخر فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخر ويستوي في الكراهة الآية التامة وما دون الآية عند عامة المشايخ وقال التحاوي لا بأس بقراءة ما دون الآية والصحيح قول العامة لما روينا من الحديثين من غير فصل بين القليل والكثير ولأن المنع من القراءة لتعظيم القرآن ومحافظة حرمته وهذا لا يوجب الفصل بين القليل والكثير فيكره ذلك كله لكن إذا قصد التلاوة فأما إذا لم يقصد بأن قال Bismillah, liftitahil amali tabarruken, av kalelhamdülillah lişşükür, la ba'se bihi li'ennehu min babi zikr ismillah teala vel cunub gayru memnu'in an dalik. Demek cünüp adam Kur'an'da üçəsligi mümkünməz deməkdir. Şükəbri cünüp adam Kur'an'da oxuşligiyə mümkünməz, yəni yaddan oxuşligiyə. tahorati yo'q odam yotdan o'qisa bo'lardi. Ushlashligi mumkin emas. Junub odam demak bu yerda e, tahoratni eng katta tahoratsizlik bor bo'lgani uchun Qur'onni ushlay olmaydi ham, yotdan ham o'qiy olmaydi. Bu ulamolarning ommasi, ko'pchilik ulamolar shunday deydi, ammo Malik Imom Malik e, mübah unge bu junub odam ham betahorat odam kabi tushasa bo'lmaydi o'qisa bo'laveradi deydi shuni aytmoqchilar junublik ham tahoratsizlik tahoratsizlik ham tahoratsizlik demak junublik e, ham berigi tahoratsizlikka o'xshagan deb e'tibor qilinadi tahoratsiz odam qur'onni o'qisa bo'lgani kabi junub ham qur'onni o'qisa bo'laveradi bu molikni degan lekin to'g'ri emas gap bu bizni gapimiz imomlarimiz balki boshqa uch mazhabni ham yana Abu Hanifa, Shofiy, Hanbali mazhablarida junub odam Qur'onni o'qishligi mumkin emas deyildi. Dalilimiz rivoyat qilinganki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ni Qur'onni qiroat qilishlikdan hech narsa to'smasdi. Doim Qur'on o'qidilar, faqat junub holda o'qimasdilar. Mana mumkin emas ekan. Yana ikkinchi dalil Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalom aytdilar hayz ko'rgan xotin hayzdagi hatun, junub kishi u yetkik buladın, ayol buladın, junub holida qur'ondan hech narsani o'qimaydi debdilar o'qimasin debdilar mana ochiq aytildi demak bu junub qur'onni bu bo'lmasligi imom Malik bu ham betahoratligu deb betahoratlikka e'tibor qilgani junublikni ham fosiddir, buzuq. Bekor gap bo'lgan Chunki bu ikkita betahoratlikning o'rtasida farq bor. Junublik og'izga ham tushadi. Ya'ni usul qilganda badanni yuvganingizdek og'zingizni yuvishingiz kerak, burningizni yuvishingiz kerak. Demak, og'iz burun ham junub bo'lar ekanda, junub bo'lganda. Ammo tahoratsizlik og'izga tushmaydi. Ya'ni e, tahorat sinsa, og'zingizni burningizni yuvmasdan tahorat qilsangiz ham tahoratsiz bo'laveradi. Og'iz burunni yuvish farz emas, sunnat edi. Ammo usulda og'iz burunni yuvish yuvish farz edi. Demak, ikkovini bir-biriga o'xshatish mumkin emas. Ha, endi o'sha junub Qur'on o'qib bo'lmaydi der ekan, qanchalik Qur'onni o'qisa bo'lmaydi? bir oyat o'qisa bo'lmaydimi yo undan ozrog'ini o'qisa ham bo'lmaydimi degan savolga javob qilinyaptiki makruhlikda o'sha o'qisa bo'lmaydi deyishlikda butun oyatni ham o'qisa bo'lmaydi bir oyatdan kamini ham o'qisa bo'lmaydi omma mashoyih shuni aytadi ya'ni ulamolarni ulug'larini ko'pchiligi shu gapni aytadi ulamolardan tahoviy bo'lsa bir oyatdan ozrog'ida o'qisa bo'ladi deydilar junub odam zarurat bo'lib qolsa, masalan bir e, birovga bir oyatdan bir uzundini bir ikki kalimani aytib dalil keltirish shunga o'xshagan zarurat bo'lib qolsa, bir oyatdan kamrog'ini o'qisa bo'laveradi. Bir oyat o'qisa e, bo'lmaydi, chunki Qur'on deganda bir oyat tushuniladi. O'sha bir oyatni o'qisa junub odam mumkin emas, undan kamini o'qisa mumkin deb tahoviy aytibdilar lekin bu kitob musanniflari e, rahimahulloh ki to'g'ri gap amma ulemanı yapıdır. Ya'ni bir oyat ham o'qib bo'lmaydi, yarim oyat ham o'qib bo'lmaydi shunaqa. E, bunga dalil ikkita hadis rivoyat qildik. Peygamber aleyhisselam cünüb bu junub Kur'an okurdular o'qirdilar deganlari demak u yerda e, junub holda Kur'an'dan hiç ses o'qimasdilar. ikkinchi hadislarda hayz ko'rgan, junub bo'lgan inson, hayz ko'rgan ayol e, Kur'an'dan hiç narsa o'qimasin dedilar. Bir oyat o'qimasin demadilar, umuman o'qimasin dedilar. Bunda ozmi, ko'pmi bölmediler balki Qur'on o'qimasin dediler. Demak, okumaydı. Chunki junub odam Qur'on o'qishi mumkin emas. Chunki junub odam Qur'on o'qishlik mumkin emas degan gap nima uchun ketyapti o'zi? Qur'onni ulug'lashlik uchun. Qur'on hurmatini saqlashlik uchun. O'qib bo'lmaydi junub holda deyilyapti. Qur'onni bir harfi ham, bir kalimasi ham, bir oyati ham Qur'on-ku, demak, Qur'ondan junub qoldi o'qishlik, Qur'onni hurmat qilmaslik bo'lib qoladi deydilar. Makruh bo'ladi shuning uchun bu ishni qilish. Lekin shu holat savol bizda tug'iladigan bir savolga javob berib o'tyaptilarda masalan alhamdulillah degan so'z qur'ondan alhamdulillah bir surani avvalida demak junub odam alhamdulillah deb xudoga shukur desa bo'lmaydimi yo bir non yeyishda bismillah desa ham bo'lmaydimi bismillah ham Qur'onda. ana shu gapimizga savolimizga biz so'rash hali esimizga kelmagan savolga javob qilyapmiz lekin bo'lmaydi deganimiz junubni qur'onni o'qib bo'lmaydi deganimiz tilovat qilish ma'nosida o'qishi bo'lmaydi agar tilovatni qasd qilmaydigan bo'lsa masalan biror ishni işte boshlashda barakot ustab e, deb boshlash musulmon shunday boshlaydi ku yoki allohga shukr aytish uchun masalan alhamdulillah deyishlik masalan aksa urganda alhamdulillah deymiz junub odam bunday aytishligida hech ziyon yo'q chunki bu Allohning ismini zikr qilishlik bu bu tilovat ma'nosida o'qiyay yo'q bu yerda alhamdulillah bismillah degani bu zikr ma'nosidagi junub Allohni zikr qilmasin degan gap yo'q bu yerda u Allohni zikr qilyapti Allohga hamd aytyapti bu mumkin lekin qiroat ma'nosida o'sha masalan sura Fatihani birovga o'qib bermoqchi bo'lib, alhamdulillah deb o'qib bersa, bu mumkin emas junub odam uchun. Va tukrahu qira'atul Qur'on fil muqtasal wal makhraj لأن ذلك موضع الأنجاز فيجب تنزيه القرآن عن ذلك وأما في الحمام فتكره عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمد لا تكره بناء على أن الماء المستعمل نجس عندهما فأشبه المخرج وعند محمد طاهر فلا تكره endi odatda uylardagi cho'miladigan joylarda yoki hojatxonalarda u yerga cho'milish uchun kirilmasa ham, hojat uchun kirilmasa ham, shunaqa yerga kirib qolgan holatda Qur'on o'qishlik makruhdir. Qur'on o'qilmaydi unaqa joylarda. Chunki bu yerlar necaf bo'ladigan joylarda Qur'on bunday joydan pok saqlanish kerak. O'sha şey joyda demak o'qilmasligi kerak. Hammamda ki Abu Hanifa bile Muhammad hammom kirga adamın e, Qur'on o'qishi makruh der ekan hammomning ichida. Muhammad e, Abu Hanifa bile Abu Yusuf aytadilar bu gapni. Imom Muhammad bo'lsa yo hammomga kirib yoqdan Qur'on o'qisa bo'laveradi. deb e, aytadilar. Bu gap o'rtalarida bu ulamolarimiz o'rtasidagi bu gapni ikki xilligini sababi Abu Hanifa bilan Abu Yusuf bir odam tahorat qilsa, g'usul qilsa, shundan e, oshgan suv, ya'ni o'sha g'usul qilib yuvib tushgan suv najas deyshadi. Imom Muhammad bu su necasmez deydiler. Taza Toza Ya'ni toza-yu yana bir odam u su bilan tahorat kılışı mumkin emas, xolos. U birovni yana toza qila oladigan kuvvet ketdi endi. Imom Abu Hanifa bilan Abu Yusuf bo'lsa, yo birovni toza qilib aldı iflosligini oldimi, u suv iflosga aylandi, bu bo'lib qoldi Yani Shu yerdan kelib chiqyapti masala. Ya'ni hammomda odamlar g'usul qiladilar demak ulardan tushgan suv najas najas bo'lgandan keyin xuddalik hojatxonada turganday bo'lib qoldi shu yerda u yerda qur'on o'qishlik makruh edi hammomda ham qur'on o'qish makruh deydilar imom muhammad bo'lsa yo'q u suv najas emas toza suv suv tushgan suv birovga tegib qolsa birovni kiyimini yo badanini najas qilmaydi chachrasa der ekanlar demak toza suv bo'lsa demak hammomda suv tushgan suv ham toza ekan demak qur'on o'qisa ham bo'laveradi der ekanlar har holda bu yerda gap abu hanifani gaplari ya'ni hammomda qur'on o'qish makruh ehtiyot shu ولا يباح للجنب دخول المسجد وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخل سواء كان الدخول لقصد المكس أو للاجتياز عندنا وقال الشافعي شافعي يباح له الدخول بدون التيمم إذا كان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 الذي لا يجد الماء فيتيممه فكان هذا إباحة الصلاة بالتيمم للجنب المسافر فكان هذا إباحة الصلاة بالتيمم للجنب المسافر إذا لم يجد الماء وبه نقول وهذا التعويل أولى لأن فيه بقاء اسم الصلاة على حالها فكان أولى أو يقع التعارض بين التعويلين فلا تبقى الآية حجة له Shuningdek junub odam masjidga kirmaydi. Junub holda masjidga kirishi mumkin emas. Endi agar masjidga kirishga muhtoj bo'lib qolsa, zarurat tug'ilib qolsa, u vaqtida tayammum qilib keyin kirar ekan. Ya'ni masjidga bir namoz o'qish uchun emas, bir narsasi qolib ketgan ekan, shuni olib chiqish uchunmi? Yo shunaqa zarurat bo'lib kirishi zarur bo'lib qolsa ham junub odam men namozga kirmadim-u deb yugurib kirib olib chiqib ketavermaydi narsasini, tayammum qilib olib chiqib ketadi deydilar. Tayammum qilib kiradi deydilar. Shuni qiladi. Ya'ni shunaqa holat bo'lsa-da endi usul qila olmagan holat. Demak, kirishi mumkin emas junub holda masjidga. Bu kirishlik o'sha masjidda turishlik uchun ham kirsa bo'lmaydi. yoki e, masjiddan bu eshikdan kirib nari yoqdan o'tib ketish uchun ham shunday yo'l yo'lakay kirsa ham bo'lmaydi gap masjidni xonaqosi ustida ketyapti hovli haqida emas masjidni sahna hovlisi bor-ku. u haqda ketmayapti masjidga kirish degani masjidning ichiga kirish mana mana shu yerda masalan bir odam bir narsasi qilgan bo'lsa junub holda kira olmaydi yoki aytaylik bu yerda biz ta'mir qilmoqchimiz oxlab ustalar kirib ishlaydi. O'sha usta agar junub holda bo'lsa, men ishlagani kiryapman deb e, shu yerga junub holda kirishga haqqi yo'q. Balki ishlagani, bir yerini oxlagani kirayotgan bo'lsa ham, e, usulli holda tahorat, ya'ni junub bo'lmagan holda kirishi mumkin. Betahorat kirishi mumkin. Ammo e, junub holda kirishi mumkin emas. Shofiy rahmatullohi alayh agar masjidga turgan emas, bu yoqdan kirib, bu yoqdan o'tib ketgani kiradigan bo'lsa, e, kirsa bo'laveradi. Junub ham tayammum qilmasdan kirsa bo'laveradi der ekan. Va bu gapga oyat karimadagi o'sha e, junub holda masjidga kirmanglar, ya'ni namozga yaqin kelmanglar degan Alloh taolo, lekin namozdan murod masjid deb e, tafsiri bor ekan shunaqa. demak masjidga junub holda kirmanglar, faqat yo'lovchi bo'lib o'tib ketayotgan holda bo'lsa, junub holda ham kirib o'tib ketsanglar bo'laveradi degan oyatni Imom Shofiy hujjat qilib, demak o'tib ketish uchun kirsa, junub holda ham kirsa bo'laveradi deydi Imom Shofiy. Chunki bu yerda oyatdagi o'sha namozdan maqsad e, namozga yaqin kelmanglar derkan Alloh masjidga yaqin kelmanglar deb namoz o'qiladigan makon aytiladi. Ibn Mas'uddan shunaqa rivoyat bor deydilar. o'sha Qur'ondagi obiru sabil yo'lovchi degandan maqsad o'tuvchi degani. Abara degani arabchada marra degan arabcha ma'nosi. Bu marra degani o'tdi degani. Ya'ni o'tib ketmoqchi bo'lsangiz masjid ichidan junub holda o'tib ketsangiz bo'laveradi degan ruxsat beryapti Alloh taolo deb. Imom Shofiy shu oyatni dalil qilmoqchi bo'ladi. demak aytyaptilarki alloh taolo cünüptü masjidga kirishdan qaytardi usul qilmasdan turib masjidga kirmanglar dedi ammo shu junublarni ichida yo'lovchisi bo'lsa unga kılıp qilib bo'laveradi dedi mustasnoni hukmi mustasno hünü hükmeden boshqadir ya'ni bu bo'lmaydi deganlardan ajratib agar yo'lovchi bo'lsanglar bo'laveradi deb hukm ki Alloh ruxsat berdi usul qilmasdan ham junub odam masjidga kirib o'tib ketadigan bo'lsa bo'laveradi deb aytadilar shofiy biz nima dedik yo'q juda zarurat bo'lib qolsa tayammum qilib kiradi dedik dalilimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis borki aytibdilarki masjidni darvozalarini bekitib qo'yinglar men junubga va hayz ko'rgan ayolga masjidga kirishlikni halol demayman. Ularga masjidga kirish harom dedilar. Junub holdagi insonga va hayz ko'rgan holdagi ayolga. Bu yerda o'sha u yerga kirish deb u yer degandan maqsad masjidlar ekan. Demak, payg'ambar alayhisalom e, masjidga kirishlikni halolligini nafi qilyaptilar. Junub odam masjidga kirmaydi deyaptilar. U yerda masjidda turishlik uchun, masjiddan o'tib ketish uchun degan gaplar aralash etgan yo'q. Balki umuman kirmasin masjid Cünüp aldı holda degan buyruq ki demak bu gap bilan bu anık bu hadis bilan junub odam masjidga kirishi mumkin emasligi chiqyapti. Endi Imom Shofiy oyat kariman dalil keltirib mana o'tib ketayotgan odamlarga usul qilmay o'tsa ham uğradı degan ki Alloh u Teala derken, Bu oyatni tafsirida Ali va Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat bo'ladiki, oyatda namozga yaqin kelmanglar deb aytgan Alloh taolo, masjid so'zi yo'q. Bu yerda namozdan murod masjid deb tushuntirishgan. Shunaqa tafsir bor Ibn Mas'uddan, lekin Ali bilan Ibn Abbos aytayaptiki, bu yerda namozdan murod namoz, masjid emas. Junub bo'lgan odam tayammum bilan namoz o'qishi mumkin ekan. Agar u suv topolmasa. Mana shu gapni biz aytamiz. mana shu gap to'g'ri shu tafsir to'g'ri chunki bunda qur'ondagi salat namoz degan nom o'zini holida qolyapti namozdan murod masjid demayapti. o'zini holatida tushuntirish avlodir yoki bu yerda ikkita tavilni o'rtasida teskarilik bo'lib qolyapti ya'ni ibn abbos ibn masudni nazdida masjid degan kirsa bo'laveradi degan gap chiqsa ibn Abbas bilan ibn nazlarida yo'q bu yerda masjidga faqat musofir o'sha junub holda suv topolmasa degan mazmun chiqyapti shunda kirib namoz o'qishi mumkin degan mazmun chiqyapti deydilar demak ikki tafsir biriga bir biriga teskari bo'lib qolar ekan bunaqa e, tafsirda qur'onni tafsirida ikki xillik bo'lsa unda o'shani bittasini avvalo hujjat keltirishga birovni haqqi yo'q shofiy buni hujjat qilishlari mumkin emas ikkovi tafsirda ham e'tiborga olish kerak ولا يطوف بالبيت وإن طاف جاز مع النقصان لما ذكرنا في المحدث إلا أن النقصان مع الجنابة أفحش لأنها أغلب ويصح من الجنب أداء الصوم دون الصلاة لأن الطهارة شرط جواز الصلاة دون الصوم ويجب عليه كلاهما حتى يجب عليه قضاؤهما بالترك لأن الجنابة لا تمنع من وجوب الصوم بلا شك ويصح أداؤه مع الجنابة ولا يمنع من وجوب الصلاة وإن كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة لأن في وسعه رفعها لأن في وسعه رفعها بالغسل قبل أن يتوقع junub holda nimalar qilib bo'lmaydi degan gaplarni o'rganyapmiz-da. Junub holda Baytullohni tavob qilib ham bo'lmaydi. Agar junub holda tavob qilsa bir odam Baytullohni tavob deganda junub holda bo'lsa, tavofini tavob deb e'tiborga olinadi, ammo nuqsonli bo'ladi, u jarima to'laydi. Tuya so'yib, shunaqa jarimalari bor. Bu kitob hajda o'rganamiz, qanday jarima borligini. taharat betahorat odam haqida gapirganda buni zikr kıyamız. ya'ni taharatıyla tahorat kılınadı, bir qilinadi. Betahorat odam tavob qilmaydi, agar betahorat tavob qilsa, tavobi bo'laveradi-yu, nuqsonli bo'ladi dedik. Э, junub odam tavob qilsa albatta э, nuqsonli bo'ladi chunki э, junublikda endi nuqson kattaroq nuqson bo'ladi tahoratsizlikdan ko'ra junublik katta tahoratsizlikdir ho'p demak junub odam junub holda qilmaydi junub odam ro'za tutgan tutishligi mumkin namoz Namaz mumkin emas. Namoz o'qishga tahorat kerak. Demak, junub ekan namoz o'qiy olmaydi, ammo junub holda ro'zasini tutaveradi. Agar uyg'onganda junub bo'lib qolsa, bulup bo'lib, junub bo'lib uyg'onsa, shunaqa e, odam, "E, yok eken de ekan" deb ro'zani yeb olmaydi, balki ro'za tutaveradi. Chunki tahorat namoz dürüst bo'lishi uchun shart. ro'za durust bo'lishligi uchun tahorat shart emas-ku. E, ammo ro'za ham namoz ham vojib bo'ladi o'sha junub odamga. Demak, usul qilguncha namoz vaqti o'tib ketsa, namozni qazo qiladi. Men bu namoz vaqtida junub edim demaydi, balki qazosini o'qiydi. yoki men junub edim deb ro'zani tutmasa, uni ham qazosi farz bo'ladi unga. O'zi junub qoldi, ro'zani tutaverishligi mumkin. Çünkü junublik e, şubha yok yo'qki, ro'zani vojibligidan man qilmaydi. Junub holda ham ro'za vojib, ya'ni farz bo'laveradi Ramazon ro'zasi. E, junub holda ham ro'zani tutsa ki o'taveradi. To Ta tutishi mumkin emas, mümkünmez, mumkin emas, balki tutadı. Ammo e, yana junublik bu odamdan namozni farzligini man qilmaydi. Bu odam boyunca namoz farz bo'lib turaveradi. Ama namazda okuşla dursamaydı cünüp halde Ee, bunga farz bo'ladi namoz. Chunki buni imkoni da var da o junublikni g'usl bilan ketkizib tahoratdan avval tahorat emas, g'usl qilib turib, keyin namoz o'qisin. Demak, e, men junub holimda ikki vaqt o o'tib ketdi, o'sha bol o'qimasam demeydi belki o o'sha iki vakit bir vaqtni o'tib ketgan namoz. ولا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضأ لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب قال نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة وله أن ينام قبل أن يتوضأ وضوءه للصلاة أن يتوضأ وضوءه للصلاة لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء ولأن الوضوء ليس بقربة في نفسه فإنما هو لأداء الصلاة وليس في النوم ذلك وإن أراد أن يأكل أو يشرب فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه ثم يأكل ويشرب لأن الجنابة حلت الفم فلو شرب قبل أن يتمضمض صار الماء مستعملا فيصير شاربا بالماء المستعمل ويده لا تخلو عن نجاسة فينبغي أن يغسلها ثم يأكل junub odam uchun ziyoni yo'qdir uxlashligi ya'ni junub holda hali usul qilmay turib uxlashligi va junub holda yana ahliga qaytishligi jinsiy muomala qilishligi e, o'rtada bir tahorat qilmasdan ziyoni yo'qdir mumkindir umar roziyallohu anhudan rivoyat bo'ladi aytadilar yo rasululloh bizlardan birimiz junub holda uxlasak bo'laveradimi ya'ni yuvinmasdan turib uxlasak ha bo'laveradi dedilar va faqat uxlash uchun namozga bo'lgan tahoratni qilib olsin dedilar usul qilmasa ham tahorat qilib keyin uxlasin bir hadis bu lekin e, junub odam tahorat qilmay uxlashligi ham mumkin o'sha namoziga qilgan tahorat qilmay uxlashligi ham mumkin bunga ham dalil bor oysha roziyallohu anhu aytadilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam junub holda suvga teginmasdan turib, ya'ni tahorat ham qilmay, hech narsa qilmay uxlardilar. Demak, mana bu payg'ambarimizning hayotlaridan bir lavha. u odam demak albatta usul qilib yo tahorat qilib keyin uxlash kerak deganimiz, emas, keyin uyg'onib usul tahorat qilish mumkin degan ijozat bor ekan. Bundan tashqari tahorat o'zi qurbat emasdir tahoratni o'zichalik yuvinib qo'yish odam bet qo'lini yuvishni o'zida bir allohga yaqinlik bir ibodat yo'q balki namoz o'qiyman degan niyatda tahorat qilganda shu niyati bilan o'sha yuvinishlik savobga aylanadi bo'lmasa e, har kim ham yuvinaveradi musulmon ham kofir ham yuvinadi lekin musulmon namoz o'qiyman deb yuvinar ekan tahorat qilar ekan shu bilan tahorati o'zi ham bir ibodat bo'ladi namoz o'qish uchun tahorat qiladimi? Uxlash uchun nimaga tahorat qilish kerak deyaptilarda. Uyqudan oldin tahorat qilib uxlash. Uyquda namoz yo'q-ku, shuning uchun uxlash oldida junub odam tahorat qilib olib uxlamasa ham bo'laveradi deyaptilar. Endi junub holda hali g'usl qilishdan avval yeyish yo e, şankat shanqab ya yoki karnı açısı bo'lsa, bu holatda uni yeb ichishligi ham mumkin ekan ammo qo'llarini yuvib og'zini e, chayqab keyin ichsin yesin agar shu zarurat bo'lsa chunki junublik og'izga ham tushgan e, og'iz ham junub bo'lgan deyapti ularda demak og'izni chayqamay yesa yo ichsa o'sha ichgan suvi junub bo'lgan og'zini yuvib o'tayotgan bo'ladiki, e, o'sha ishlatilgan suv bo'ladi. Ishlatilgan suv najas bo'lsa, o'sha suv najasga aylanib qoladi. Demak, u ishlatilgan suvni ichgan bo'lib qoladi. Agar og'izi chaytamay turib ichadigan bo'lsa. Qo'lini qo'li najosatdan xoli bo'lmaydi, shuning uchun avval qo'lini yuvib, og'zini chayqab, keyin ichsa yo yesa junub holda bo'laveradi. آه، وهل يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال اختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يجب سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة غير أنها إن كانت فقيرة يقال للزوج إما أن تدعها حتى تنتقل إلى الماء أو تنقل الماء إليها فقال بعضهم يجب وهو قول الفقيه أبي الليث رحمه الله لأنه لا بد لها منه فنزل منزلة الماء الذي للشرب وذلك يجب عليه كذا هذا bir masala birovni hayoliga ham kelmagan masalani shariatimizni komilligi javobi shariatda bor ekan bizga o'rgatyaptilar demak e, jinsiy muomaladan keyin erkagu ayolga usul vojib bo'ladi Usul suv bilan qilinadi o'sha suv pulga sotib olinadigan bo'lsa ayolini g'usul qiladigan suvni ham erkak sotib olib berishi kerakmi yo yo'qmi degan savol bor ekan Usul qilinadigan suvni pulini erkak to'laydimi debdilar Ulamolar shu to'g'rida ikki xil gap aytgan ekanlar. Ayrimlari aytibdilarki, erkakdir dedi. Xotini boy bo'lsa ham, boy bo'lib o'zi to'lay oladigan bo'lsa ham haligi so'z. Ya kambag'al bo'lsa ham. Lekin agar xotini kambag'al bo'lsa, unda erkakka shunday deyiladiki, yo ruxsat berasan o'sha xotining borib suvni o'zi olib keladi. yo sen o'zing berasan pulini to'lamagan taqdirda bekorga bo'lsa ham ya'ni ruxsat berasan olib keladi degani boy xotin bo'lsa uni xizmatkori bo'ladi suv olib kel menga deyishi mumkin kambag'al bo'lsa xizmatkori bo'lmaydi suvni ham o'zi tashish kerak suvga chiqqanda ruxsat bo'lmasa xotiningga ber ekanda o'sha suv bor joydan suv olib kelishiga ruxsat ber har holda erkak g'usul xotin g'usul qiladigan suvni erkeğin boyuna emas o'sha suvni o verişlik, deyaptilar ayrim ulamolar ayrim ulamolar bo'lsa yok o'sha e, xotinni g'usul qilishiga ham erkak sababchi bo'ldi demak erkak erkek suvini suğuna bersin dedilar faqih abullays samarqandiy rahmaullohni gaplari shu ekan e, chunki bu usul qilish kerak, uning uchun suv kerak. Demak, bu xuddi o'sha ayolni ichadigan suviga o'xshaydi. Ya'ni birov erkak uylanar ekan, xotinini yeydigan nonini ham, ichadigan suvini ham erkakga berish kerak edi. Erkakning bo'ynida bo'ladi o'sha xotinni ichadigan suv. Shu kabi g'usl qiladigan suvini ham olib berishlik erkakning bo'ynida bo'ladi. debdilar. bu masalalar faqat qadar daqiq nozik insonni hayotini eng bir ikir chikirigacha mana oilaviy hayot ham naqadar bir adolat bilan shu uylanishlik deganda oila boshlig'i bo'lgan erkak hamma huquq erkakni qo'lida podshoh o'sha oila degan mamlakat podshoh lekin kerak bo'lsa o'sha ichiladigan bir qultum suv ham erkakni bo'ynida o'sha podshoh vazifasi o'sha fuqarosini ya'ni shu mamlakatidagi xotiniyu e, kichik sag'ir e, farzandlarini butun narsasi haligi erni zimmasidadir mana shu islomiy oila bo'ladi kim boshliq bo'lish kerak oilada degan gapda erkak boshliq bo'lishi kerak lekin ikir chikirigacha oilani erkak ko'tarishi kerak ekanda hatto mana ichadigan suvigacha yoki e, tahorat qiladigan suvigacha erkak ta'minlashi kerak bo'lar ekan mana bunga ham deb javob aniq aytildi va ammal haydu faliqolihi taala va la taqrabuhunna hatta yathurna hatto yathurna حتى تشوف الطريق ولا تقربوهن حتى يطهرن أي يغتسلن ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيزك ثم اغتسلي وصلي ولا نس في وجوب الغسل من النفاس وإنما عرف بإجماع الأمة ثم إجماع الأمة يجوز أن يكون بناء على خبر في الباب لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله لكون الإجماع أقوى ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيز لكون كل واحد منهما دما خارجا من الرحم فبنوا فبنوا الإجماع على القياس إذ الإجماع ينعقد على الخبر عن الخبر وعن القياس على ما عرف في أصول الفقه endi hayzga kelsak ya'ni hayz holatidagi ayolni ahvoloti unga doir hukmlar alloh taolo aytadi ayollar poklangunlaricha ularga yaqinlashmanglar ya'ni usul qilmagunlaricha usul qilganlaridan keyin ularga yaqin bo'linglar ayolinglarga degan buyruq bor ekan va yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir e, mustahoza ayolga ya'ni qon kerilib turadigan ayolga e, hayz kunlaringda namozni tark qilasan keyin usul qilib namozingni o'qiverasan ya'ni hayz kunlari o'tib ketib ham yana qon to'xtamaydigan bo'lsa o'sha hayz kunlari unga ma'lum o'ziga o'sha kunlarni sanab o'tkazib keyin qon kelib tursa ham usul qilib namozini o'qiveradi demak hayzdan keyin usul qilishlik farz ekan endi nifosdan keyin ham usul qilish farzmi degan gapga oyat hadisdan bir hujjat yo'q balki nifosdan keyin ya'ni ayol kishi tuqqandan keyin keladigan qon to'xtagandan keyin ham g'usul qilib keyin poklanishligi to'g'risida ijmoiy ummat ulamolarining ittifoqi bor ijmoiy ummat degani o'sha sahobalarning ittifoqi mujtahid olimlar bir qarorga kelganlari ikki xil yo'l bilan bo'lishi mumkin biri e, shu ittifoqqa kelishlariga biron xabar Peygamber aleyhisselamdan bir xabar bo'lsaki o'sha xabar asosida shunga binoan deb aytadilar ittifoq qiladilar lekin mana bu nifosdan keyin kılıçlı tarz farz degan gapga ittifoq qilganlarida bir xabar keltirmadilar musulmonlarni ittifakını o'zi yetarli dalil ijmo degan yetarli dalil ya'ni bizda e, Türk'te dalil bor shariatimizda bir hukm shar'iy bo'lishligi uchun shu hukmga biz amal qilishimiz uchun bu hukmni Qur'ondan dalili bo'lishi kerak. Qur'onda dalil bo'lmasa, hadisda dalil bo'lishi kerak. Qur'on hadisdan dalil topilmagan bo'lsa, mujtahid ulamolar, xosatan avvalo sahobalarni mana shunday bo'ladi deb ijmo degan ittifoqlari bo'lish kerak. Shular ittifoq qilgan shu shunday bo'ladi deb ularning ittifoqi bo'lishi kerak. 4-tinchisi qiyos. ya'ni bir Qur'on yo hadisda kelgan dalilga o'xshagan, o'sha dalil keltirilgan masalaga o'xshagan boshqa masala kelib qolsa, bu ham mana unga o'xshaydi deb o'shanga qiyos qilib, o'sha Qur'on yo hadisdagi dalilni bunga ham dalil qilib olish mumkin. Demak, ijmo nifos tugagandan keyin usul qilish vojib degan ijmo bir oyat yo hadisga bino emas, balki ulamolar ittifoqi bilan bo'ldi. Chunki bu ijmo quvvatli, eng quvvatli bo'ladi. ulamolar har xil tarafdagi ulamolar bir fikrga kelgan bo'lsalar, demak bu shar'iy dalil hisoblanadi. Mumkin ular nifosdan keyin g'usl vojib bo'ladi, farz bo'ladi degan gapni hayzga qiyos qilib olsalar. Men o'zim ham shu fikrdaman. Ya'ni hayzdan keyin g'usl farz edi-ku. Ayol kishidan qon kelar ekan, u qon to'xtagandan keyin g'usl farz bo'lsa, u qon hayz qoni bo'ladimi nifos qoni bo'ladimi to'xtagandan keyin demak nifosdan keyin ham usul farz bo'ladi deb qiyos qilgan bo'lsalar mumkin chunki ikkovidan har biri ham o'sha ayolni bachadonidan chiqadigan qondir hayz qoni ham nifos qoni ham demak e, bu yerda bunda ulamolar ittifoq qilishar ekan qiyos asosida ittifoq qilishyapti hayzga qiyos qilishyapti nifosga. chunki ijmo ulamolarni ittifoqi yo aytib o'tganimizdagi bir xabardan xabarga bog'liq bo'lib o'sha bir xabar bor payg'ambarimizdan yo sahobalardan deb o'sha xabar asosida ittifoq qilishadi yoki bir qiyos asosida ittifoq qilishadi bu to'g'rida fiqhni usuli to'g'risidagi usuli fiqh kitoblarida ma'lum bo'lgan deb aytadilar inshaalloh kelgusi darsda o'sha hayz nifos hukmlari haqidagi fasl kelar